Amentxetan. Aunitz maite duenak aunitz sofritzen du. Horixe jentzen salbado etxeko Fernando Airek bere behtsoren batean. Eta aunitz sofritzen duenak aunitz sofrirazten du. Hori jaten entzunion Emil Lajeri Salvador film dokumentalean. Bere lagun salbado behtsolari eta poetaz mintzoz delarik. Iragan otzira lajatxaean joan nintzen endaiako soko buruko abadi aretora salbado dokumentala ikustera eta igandean jakinuen loraiaren azken egunean Emil Laje Euskaltzain eta Paisa hilzela. Ipa Euskal Lajean bultzatzaile eta Salvadorren adiskide zena. Salvadorren odolaren mintzoa hartu dut behiru eskuetan, eta hene bahen mahen aldetan sartu naiz, amentsetan bezala. Ez dago behar bada etorkizunik, ez eta atera, atera biderik ere, baina horrela goaz bitartean emadazue pozoia hiltzeko eta amentsak bizitzeko. Beketen erruinaren poetika eta absurdoaren antzek, antzerkian bezala, iesbiderik ez dago, eta berriketan hasten gara zentzuzko gauzarik errankabe. Joizaren eragina sumatzen dutaren ulises irakurri gabe. Hizkuntzaren aberastasuna pilatzen baitzait bahenean eta usten kanpoan. Cesare Pabese idazlarekin ere bat nato, zioelarik eriotza eta dela eta bizitzea galtzea dela. Galdu duguna zehendatzen aurkitzen baitut neure burua. Eta bitaztan idatze egiten dut egunero eta batez ere gauero. Idaztea noire buruaz beste egita bezala delako. Maite dudalako dakit, uste dut idala bederen, gure maitasuna euritanta dela. 2006an idatzen nuen amodiorik ez nola ezagutu. Eta amodioa eta batez ere desamodioa ezaguturik, nire lehentasuna ez da modioa. Nire lehentasuna behetzen amodio historioak idaztea baita. Eta bainetako maitasuna bizitzea. Literatura erantzunik gabeko galdera da. Amodiozko gutunak erantzunik gabe idazten diren bezala. Azkue kultura eragilea izan zen, erri jakin mina bilduz kultura bizi behitu baitzuen. Emil Lahek sustatu zuen txapelketen bidez, eta Josea Zuzmendik ehantzuen behin gizakia abere hutsa dela, baina amentsik gabe hitza zaunka bilakatzen dela. Salvadorren naiz Emil Laheren ez dira euren baitan amaitzen. Euskal jendartean edatu baitira euren hitzak, eta behar bada egia izanen da literaturan ahazoia ukaiteko modurik seguruena hilik egotea dela. Salvador izena eta izana. Ezkohetasun baten itxeropen ahgia, ahgiak ahgi izateko iluntasuna behar duelako. Eta Salvadoren esaldi famatua ona ekarriko dut. Erria da, korputza, hizkuntza bihotza. Eta berez ez dita izke bizi, ala?